Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մայիսի 25-ին նախատեսված Մոսկովյան միջնորդավորված հանդիպումը շատ կարճ տևեց, ընդամենը 20 րոպե։ Իհարկե դրան նախորդել էր ԵԱՏՄ առաջնորդների գագաթնաժողովի ընթացքում Հայաստանի վարչապետի եւ Բաքվյան բռնապետի միջև լեզվակռիվը Ռուսաստանի նախագահի գրեթե անխոս ներկայությամբ։ Ըստ էության, այն ամենը, ինչ հանրությունն սպասում էր բանակցություններից, խոսվեց ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի ընթացքում տեղ գտած մտաբախման ընթացքում։ Չի կարելի բացառել, որ միջադեպը փորձեր բավարարել հանրային հետաքրքրությունը։ Այդ բանը բռնավեճի ընթացքում շեշտադրում արվեց Բերձորի միջանցքի կարգավիճակի վրա։ Բաքվյան բռնապետը ինչպես նախկինում, այնպես էլ այդ անգամ փորձում էր հոլովել այն միտքը, որ դա պարզապես ճանապարհ է, իսկ իր բնորոշմամբ Ադրբեջանի հայկական ցակումով քաղաքացիները կարող են հանգիստ տեղաշարժվել այդ ճանապարհով եւ հատել դրա վրայի անցակետը։ Հատկանշական է նաեւ, որ Ալիևն իր խոսքում շեշտեց այն, որ Ռուսաստանը ըստ էության աջակցում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարին։ Դրան որևէ կերպ չհակաճառեց Ռուսաստանի նախագահը։ Պետք է նշել, որ կարևոր էր Հայաստանի վարչապետի հակադարձումը թե Բերձորի միջանցքի արգելափակման, թե Հայաստանի տարածքով իբր թե տրամադրվելիք միջանցքի հարցերում։ Իհարկե հայկական կողմը ներկայությամբ այնքան է իջեցրել թե Հայաստանի ինքնիշխանության, թե Արցախի ինքնորոշման նշաձողը, որ նման հայտարարությունները առնվազն ծանրակշիռ չեն հնչում։ Նույն այդ դրամաբանության մեջ հույս ունենալ թե Ադրբեջանը գոնե այս պահին կհամաձայնվի քննարկել Արցախի անկախության հարցը, այն էլ Ստեփանակերտի հետ ուղիղ բանակցություններում առավել քան միամտություն է։ Հնարավոր է, որ հայաստանյան իշխանությունները կրավորական դիրք բռնելով փորձում են չգրգռել Ադրբեջանից ավելապաշտական քաղաքականությունը եւ ժամանակ շահել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում կորցրած ռազմական կարողությունը վերականգնելու համար։ Բայց նույնիսկ այդ դեպքում հաշվի առնելով Հայաստանի ներկայ իշխանության թե այդ թե այլ ոլորտներում վարած ինքնաբերականությունը դժվար է լուրջ սպասելիքներ ունենալ նաեւ այդ ուղությամբ։ Միջազգային հարաբերություններում խիստ գործնական եւ հերրատես մոտեցումներ են անհրաժեշտ, այլ ոչ փաստերի հետահայաց արձանագրում։ Ինչ վերաբերում է մոսկովյան երրակողմ հանդիպման կարճատև լինելուն, ըստ էության կողմերի այն դիրքորոշումները, որոնց հստակեցման ակնկալիք կար, արտահայտվեցին ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի ընթացքում։ 20 րոպեանոց հանդիպումը ամենայն հավանականությամբ խորհրդատվական բնույթ էր կրում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների համար, հատկապես հունիսի 1-ի հանդիպումից առաջ։ Ռուսաստանն իր շահագրգռվածությունն ունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքով Թուրքիայի հետ անխափանց համակային հաղորդակցություն ունենալու հարցում։ Նաեւ այդ պատճառով այն շատ խանդոտ է մոտենում այլ դերակատարների ներգրավվածությանը տարածաշրջանում, ինչն անմիջականորեն սպառնում է Ռուսաստանի տարածաշրջանային շահերին։ Այդ է պատճառը, որ Վաշինգտոնյան, Բրյուսելյան եւ նմանատիպ այլ միջնորդություններով հանդիպումներին միշտ նախորդում եւ հաջորդում են ռուսաստանյան խորհրդատվական հանդիպումները։ Միաժամանակ պետք չէ լուրջ ակնկալիքներ ունենալ Գալիկ Քիշնևյան հանդիպումից, որտեղ ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները որևէ էական փոխմբռնման չեն հասնի։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը։ Առայժմ